Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun kavlen Rabbi Rahim Selamun köylem bir öbüreyim